Upe tagad savā plūsmā tur manu dvēseli gūstā. Kāpēc aizskaloja manu dzīvību? Man priekšā bija tik daudz dienu nenodzīvot, tik daudz dziesmu nenodziedāt, bet tagad tas viss ir nomirs. Upes smiltīs iegrims. Nāvi tu par ātru nāc, dzīvību man vāci. Vēl viens tautietis aizgājis, un nekas nav pārpalicis, tik stīvais ķermenis.